mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mpenzi mtazamaji wa Kiislamu popote pale ulipo duniani, kwanza kabisa ni kuamkie kwa maamkizi bora kabisa ya Kiislamu tahiya mubaraka طيبة من عند الله ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته leo hii insha allah nimependa kukuletea hadithi moja miongoni mwa ahadithi za mtume wetu mwalimu wetu kiongozi wetu kipenzi chetu mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo ndani yake bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallama anatukataza sisi waislamu unyoaji wa aina fulani jaa fi sahihi lbukhari imekuja katika sahihu lbukhari hadithi nambari 5921 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ani alqaza hadithi hii ameipokea limamu lbukhari kwa nambari 5921 amesimulia sahaba mkongwe kabisa bingwa katika mabingwa wa wapokezi wa ahadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye si mwingine ni Abdullahi bni Umar radiyallahu anhuma wa ardahuma anatuambia ya kuwa naha rasulullahi صلى الله عليه وسلم عن القزع amekataza mtume wetu muhammad salllahu alaihi wasallam unyoaji unaoitwa alqaza katika riwaya nyingine aliyoipokea alimamu ibnu majah katika sahihi yake kwa nambari 2948 ibnu umar aliulizwa ma huwa alqaza ni upi huo unyoaji unaoitwa alqaza? Akasema Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an yuhlaqa min rasi sabiyi makanun wa yutraka makanun, kunyoa kichwa cha mtoto pahala pote kipara kabisa na kuacha pahala pengine. Mpenzi mtazamaji wa Kiislamu, unyoaji huu kwetu sisi Afrika umeshamiri na kuenea sana. Maeneo haya unapiga upara kabisa na kubakisha maeneo haya. Hii inaitwa kaza, sisi Waswahili tunaita panki, wengine sasa wanaita kiduku, kunyoa upara huku na kubakisha huku huko, na huo ni, uo, ni unyoaji ambao ametukataza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu na yale aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad yapokeeni kwa mikono miwili, na yale aliyokukatazeni Bwana Mtume Muhammad komeni kabisa kuyafanya katika aya nyingine nasema falyahdhari ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim watahadhari sana wale ambao wanakwenda kinyume na amri na maagizo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasije wakakutwa na janga kubwa, wasije wakakutwa na fitna kubwa au kupatwa na adhabu kubwa kabisa. Nihitimishe mpenzi mtazamaji, kama ilivyokuja katika majmuu alfatawa li Sheikh lislami Ibni Taimia juzuu ya ishirini na tano ukurasa mia tatu thalathini na moja anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu fulani basi huyo yuko pamoja nao. Katika riwaya nyingine anasema laisa minna man tashabbaha bighairina, hayuko pamoja na sisi yule atakayejifananisha na wasiokuwa sisi. Kunyoa panki ni haram, kunyoa kiduku ni haram, kuondoa nywele za hapa upara ukabwakisha kibwenzi upanga juu ya kichwa chako ni haram, ameharamisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kijana wa Kiislamu, zingatie haya na Allah akuridhi kutufikia mimi na wewe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imeletwa kwako na uongofu.com.